Творче об'єднання Начитай. Зорян Костюк. Танк та цвинтар. Дмитрику, годі вже спати. Гайда снідати. Сніданок вже стигне. Голос матері вирвав його з обіймів сну. Дмитрик гладь розплющив очі та замружився, прикидаючись, що спить. А потім почув грім, моторошний свист та вибух. Дах захитався та посипався, як картковий будиночок. Мати скрикнула у відчаї, наче поранена лелека та впала на нього зверху прикриваючи дитину власним тілом. Він відчув непомірну тяжкість та задуху. Дмитрик вскочив, задихаючись та жадібно ковтав ще вологе та прохолодне ранішнє повітря і одразу пригадав все. Цей сон йому снився вже кілька днів поспіль, як і раніше до того з того самого дня, як снаряд із заблукалого російського танка впав на його будинок. Мати загинула, прикриваючи сина від уламків власним тілом. Сусіди поховали її в саду, власному дворі, а у Дмитрика не стало дому. Хіба можна назвати домом те звалище каміння? що залишилася після вибуху. Зі всієї оселі неушкодженим залишився лише непотріб. Ввечері, як темніло, Дмитрик крався потайки городами, ховаючись в тіні дерев. Коли собаки починали брехати, він завмирав, чекаючи, поки вони вгамуються, а потім виповзав зі схованки та прямував далі погрібі збереглися картопля, морква та трохи наїдок в банках. Дещо він залишав в тарілці на могилі мами. Він сідав на горбочку, плакав та розмовляв з мамою пошепки. Вона не відповідала, лише стояла мовчки та дивилася на нього сумними очима. Все, що він бачив, лише прозора тінь. Мені й ледь проглядалися риси змирнілого обличчя та рвані рани, на яких висохла кров. Першого разу, кличучи маму, він злякався, злякався так, що ледь не вмер на вмісті, а потім звик. Який би вона не мала вигляд, це його мама. Потім він повертався на цвинтар. Там його вже зустрічали бабця з дідом. Вони віталися з ним, бажали смачного та чекали, поки він зварить на вогнищі щось подібне до супу та поїсть. І лише потім починали вести з ним душевні розмови. Іноді повз цвинтар проходили місцеві п'яниці, але вони не звертали уваги на шестирічного хлопчика який тихо розмовляв сам з собою. Батько пішов до війська та десь зник безвісти. Мати загинула. Дідусь з бабусею померли вже кілька років тому, ще до його народження. Як виглядали дідусь з бабусею, Дмитрик мав лише дуже примарне уявлення, хіба на старих світлинах їх бачив. Ніхто з сусідів не наважувався взяти до себе відлюдкуватого хлопчика, який то плаче, то щось бурмотить, то розмовляє сам з собою, то просто мовчки сидить на одному місці кілька годин. Вони хитали головами, зітхали та жаліли бідоважного, але не могли зарадити нічим. Лише підкладали картоплю та банки з солінням до льоху. Дмитрик цього не помічав. Він геть втратив відчуття часу і не помітив, як вже минув місяць. Щось гучно торохтіло з боку траси. Трактор? А що йому тут зараз робити? Бабах! Глухий удар в огорожу, і каміння посипалось на ще вогку м'яку ріллю. На цвинтар, знічці міцний паркан з бетону заїхав танк. Дмитрик застигли на місці від переляку, оговтався та щодуху чкурнув за найближчі надгробки. Він побачив величезну літеру В і маленький триколор на башті. До башти була прив'язана величезна свина туша, вкрита засохлими патьоками крові. Мотор затих і запала тиша, така, що чутно, як шелестить листя. Та недовго тиша тривала. З люка біля башти висунулася голова у шоломі. А тут красивый вид, ёпта. Как раз, чтобы накатить. Да, накатить, да, за дедов ядрить твою мать, за победу. заволав другий, висунувшись у верхній люк. А водяра есть, Ванек? Обижаешь, командир, заначку я припас. А закуска где? Запитав голос з сильним кавказьким акцентом. Или снова будем есть собачий корм? Заткни поддувало, Ахмед. Задрал уже, сука. Тут тебе не ресторан. Хочешь шашлык с барашка? Поймай сам. Так тут нет барашка. Ну, на нет и сюда нет. Да зачем барашка? Свинья же есть. Втрутывся командир. А нам нельзя. Харам. Коран запрещает. Ну так иди собачий хором жри. Та подожди. Вот солнце сойдет, так та и употребим пока темно и Аллах не видит. Ахмед, Аллах все видит. А вот пьешь, пока темно и Аллах не видит. Непременно вилить первые пять капель на землю, ибо так пророк велел. Дмитрик почув, як заворушилося опале листя. Бабуся стояла поряд, хитаючи головою. Тварини. прошепотіла бабця. Аби щось вкрасти та випити. Які вони нелюди. Сидити не висовуйся, онучку, бо вб'ють же тварюки, господи. Вона перехрестилася. А то й поріжуть та з'їдять. Вчора собаки їли, порізали на шматки та смажили на вогні, наче кролів. Звідки ти знаєш, бабцю? прошепотів Дмитрик. Бабця приклала палець до губ. Тихо, онучку, сиди тихо і не ворушись, ані пари з вуст. Вони тебе не пожаліють. Дмитрик, як міг, прилаштувався в купі опалого листя та зачаївся. Почувся тріск дерева та лайка. Эй, ты что, охуель? Хули ты на могиле костер разводишь? Почув він голос Ахмеда. А мне похуй, поливал я на их могиле. Відповів Ваньок. Вот сейчас насцу, а мне похуй. Дмитрик почув звук дзюрчання та відчув різкий запах. Дідько, Цей покидьок справді настяв на могилу. Це могила брата твого діда. Почув він голос бабусі. Молодим ну, ще помер. Вай, так нельзя, обурився Ахмед. Мертвих уважать надо. Да холи их уважать, эх, нахуй увертел. Вот. вигукнув командир. «Вот что я забыл. Вертел, Ахмед, иди принеси». Ахмед сердито зарычав. «Хватит меня дразнить, русский! Я с Дагестана!» «Та мені похуй, откуда ти!» Перервав його командир. «Хач! Кто вас там разберет? Мы здесь все равные!» Иди принеси, а то в табу отдам. Хлеборезку сломаю, усек? Вай, да одна, принесу, озвався Ахмед. Дмитрик почув, як хтось іде геть. Російську він чув дуже рідко, і те лише в броварах. Проте вже звикав до ворожої мови та почав краще розрізняти слова більше не напружуючись, попри те, що половина слів була невідомою або незрозумілою. Так розмовляли бандити в серіалах, на які дивилася його тітка. Отже, ці солдати теж бандити та злочинці. Саме так. Якщо людина розмовляє як злочинець, поводиться як злочинець, то це злочинець як казала мати, і як її вчила бабуся. Слова надходять із серця. Якщо з рота людця помиє, то серце людини повне гидоти, гною та лайна. Зараз він чув, як ці ворожі вояки сперечаються між собою, як собаки, огризаються, лаються готові горлянку один одному перегризти. Що ж їх тримає разом? Ненависть, лише ненависть. Почув він голос бабусі. Вони ненавидять один одного та весь світ навколо. І нас, українців. Лише ненависть їх єднає. Тим часом почулися удари сокири. Хтось рубав дрова, матюкаючись. Ванюк, гукнув командир. Тяни сюда хрюшку. А что я? Я дрова рублю. Пусть Ахмед несет. Я не понесу, не чистый скотин, харам. Тогда иди дрова руби, сердито крикнув командир. Не пойду, это не мужская работа. Такой обичай. Ланек, неси свинью, я сам дорублю. Только смотри, не урони тушу. Обижаешь, командир. Він замружився, ніби щось пригадуючи. Потім сплюнув на землю і сказав вже вголос. Хахалы, жлобы, ничем не делятся. удавиться готовы за кусок хлеба. Правду мой дед не говорил. Он же их здесь раскувачивал. Я же эту свинью бабу застрелил, старая жаба. Ползала на коленях, умоляла, не забирайте. Сказала ей, внуков кормить надо. Да, те хохлы жлобы, делиться ничем не хотят. все командир. Мой батя с ними в армии служил. Им с дому присылали варенье, колбасу, сало. Ненавижу. И кто им разрешил так красиво жить? Тут в селе дороги асфальтированы, и фонари стоят, и стиралки в каждом доме, и газ в них есть. Наш газ крадут, суки. Да Деякий час было тихо. лише сокира стукала по дереву. Командир гучно видихнув, а потім почулися гудки з мобільного телефону. Алло, Маня, да, бля, это я, Міша. А хто бля, еще, бля? Міша, ну наконец-то. Хлопчик почув жіночий голос. Ну а що, вивели уже з Хохляндії? А нет, куда нас вывели? Еще там никуда не вывели. Ну и что там у вас? Поди много убили? Да уже половину наших. А вы их? А мы их даже не видели, бля. Издалека, бля, стреляют. А мы без приказа ни туда, ни сюда, бля. Как в тире. Піднімався вітер. З яру чулися матюки і тріс сучків. Розмова тим часом тривала своєю чергою. А местные, как вас встречают? Вы же их там освобождаете? Встречают местные. Плохо встречают. Зыря так, что убили бы, если бы могли. Вчера он женщину вбил. По дороге, сука, шла с двумя детьми. зенки свои звери да проклинает. А и шлепнул. Идем, а она пиздует. Я ж без всякого западла. Бля, просто типа, бля, дорогу спросил. А она, сука, меня хуями накрыла. Будет, говорит, проклятый, артиллерию на вас наведу. А ночью, говорит, сама пролезу и перережу всех. Бля, ну я и, бля, и грохнул. А то хуй ее знает. Вдруг реально, сука, артиллерию наведет. Жінка прокричала щось нерозбірливо. Что? Та снял я с нее сережки, и кольца снял, и телефон забрал. Да нет, дешевенький. Детей не убил, а детей за что? Нацистами будут. Ну, как тут знать? Это уже не наша забота. Да тут все нас ненавидят. Нам врали, что они ждут освобождения. Никто из нас не ждет. Ну все, пока, бля. Чмоки, бля, моя зайка. «Слушай, это ты так со своей бабой говоришь?» Запытав Ахмед. А с кем еще? Сердито бовкнув командир. Ну, я ж думал, может, с мамой. У нас так вот с мамой матами не говорят. Слушай, шеф, дай мне телефон, я своей позвоню. Дмитрик прислухався. Жіночий голос щось кричав в трубку, та так гучно, що він майже все чув. Ты ж дебиль, урод носатый, что не звонил? Жінка кричала сердито, ледь не плакала. Ахмед щось мляво мимрив, виправдовуючись. По-русски со мной говори, бля. Ты что, меня не уважаешь? У тебя что, жена русская? Здивувався командир. Ага, на халим не собрали, а все ваши шалави на все готове. Делает все, что надо. С кем ты там болтаешь? прокричала жінка в слухавці. Та с командира, а что у тебя там мужик какой-то? Сантехник пришел, кран чинит. Ты мне что-то украл? Та, украл ковры. Та тут тех ковров, как собак. Я отбойный молоток достал из макасина. В хозяйстве пригодится. Идиот, нахрена он нам? Сам как молоток меня долбишь, долбоёб. Ты мне лучше кольца, серёжки, браслеты привези. Соседки все в золоте ходят, как елки. И шубу привези. Привезу. Я там в доме бельё нащел, нижнее. Какой размер? С, М? Может, С. Она же вроде дальше по алфавиту. І в цей момент щось бахнуло. Потім почувся удар. Щось важке впало на надгробки, аж земля затремтіла. Дмитрик від переляку засунувся в купу листя та обережно виглянув за надгробку. Відірвана башта танку валялася серед могил. Деякі з надробних пам'ятників потрощило. На одній з могил, котра, судячи за розмірами, належала дитині, все ще палав вогонь, а над ним, нанизана на рожен, висіла свиняча туша. Від неї йшов такий апетитний запах, що в хлопчика закрутилося в голові. Але зойки та несамовитий крик привели.